Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov robi poslanik. Kaže stvorite svjetova u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, kroz primjer čovjek najbolje upamti poruku i kuranski ajeti obiluju primjerima koje nam Allah navodi da bi mi uzeli pouku i da bi svoj život na Dunjaluku uskladili sa principima lijepe vjere dini Islama. Čovjek je spreman da raspravlja. I u suri Jasin uzvišeni Allah navodi وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ Čovjek navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. Kale men juhil ramin. Pa kaže čovjek, ko će kosti truhle oživjeti? Jer čovjek umisli sebi da ono što se rastoči nakon života, ko je taj ko to može ponovo vratiti, proživjeti i pozvati tog čovjeka da odgovara za svoje djela. Kul, reci, juhji anša'aha awale oživjet će ih onaj koji ih je i prvi puta stvorio. Kako je čudan čovjek da se pita ko će truhle kosti proživjeti, a zaboravlja da je iz ničega stvoren ili zaboravlja kako ga je uzvišeni Allah stvorio u utrobi njegove majke, i dovodi sebe u kontradiktornu poziciju. I uzvišeni Allah nakon toga što čovjek nije postojao na ovom svijetu, daje i stvara ga i daje mu zadaću i određeni rok na dunjalku. Nakon toga uzima dušu i ponovo proživljava čovjeka i poziva ga na odgovornost. Ali čovjek sebi umisli koliko je onih koje šeitan zavara pa kažu daj ti meni dok sam ja na Dunjaluku. A otuda se kaže niko nije vratio. Žalosno je da je veliki broj ljudi koji su na stramputici i zato ih treba konkretnim primjerima pozivati, ovdje posebno mislim na naše muslimane koji nose muslimanska imena. I onda nam Allah navodi jedan divan primjer nakon što nam kaže da će ih oživjeti onaj, to jest on, koji je i prvi puta ih stvorio, onaj الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون onaj koji iz zelenog drveta vam daje vatru da nju, da to zeleno drvo ložite i da se njime grijete. Ovi hladnih dana kada ložimo vatru da nas štiti hladnoće i da se ne bismo mi i naša čeljad razbolili, razmišljajmo malo o tom daru koji nam je Allah dao. S jedne strane, kada gledate to zeleno drvo, dok još ima korijene u zemlji, puno vode, puno tečnosti i vlage. Ko bi pomislio da može kada ga odrežemo, kada ga isijepamo, vatru takvu lijepu naložimo da isijava toliko kalorija, toliko energije i da bude pozitivno i dobro za nas. Međutim, uzvišeni Allah nas upozorava da se čuvamo. Ja i oledina amanu ku anfusekum u ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. nasu النَّاسُ وَالْحِجَارَ čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Uiddat lil kafirin i koja je pripremljena za nevjernike. Na jednoj strani imamo blagodati kao što su vatra, voda, vjetar. Allah nam daje da kada su u ograničenoj snazi da koriste čovjeku, ali Allah šalje i kaznu. I pogledajte na Dunjaluku mi ložimo drvo. I to je gorivo za vatru osnovno i ugalj i e, naftu i šta se sve koristi za zagrijavanje kao gorivo. Međutim, džehennemska vatra će biti potpaljivana i gorivo njeno će biti en nasu wal hijjara, ljudi i kamenje. Da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre. Koliko čovjek može sebi dozvoliti širine ili slobode da radi za džehennem, a koliko se treba truditi da radi da zasluži džennet. Upravo poruka današnje hutbe treba nam ići u tom smjeru da svaki dan kada se probudimo zdravi i živi zahvalimo Allahu što nam je dao još jedan dan, još jednu nafaku, još jednu priliku i mogućnost da se otkupimo od džehennemske vatre, a da zaslužimo džennet. I ono što stalno trebamo podsjećati jedni druge jeste da zapamtimo da je uzvišeni Allah propisao muslimanima i muslimankama, punoljetnim, pametnim, da vode računa da pet puta dnevno namaz obavljaju i da je to stup vjere. Da vode računa o čistoći i tijela i odijela i mjesta gdje će, se, gdje će klanjati. Da vode računa o jeziku svom, šta će u toku dana govoriti. Da vode dobro računa o očima svojim šta će gledati, o ušima svojim šta će slušati, jer o svemu će biti pitani. I sve što čovjek izgovori dobro treba da zapamtimo i stalno na um imamo ma jelfidhu min qavlin illa ladejhi rakibun atid, što god čovjek da izgovori, pored njega su pisari koji će to pomno zabilježiti. Pa će se čovjek koji je zanemario ovu činjenicu iznenaditi mali li hadhal kitabi la yugadiru sagiratan wala kebiratan illa ahsaha ja čudne knjige ni malu sitnicu, a ni veliku stvar nije izostavila da u njoj nije zapisano i pobrojan. Pa će čovjek kazati na sjelu, ma hajde malo da se opustimo, pa šta ima veze malo da se našalimo, pa ovoga da ogovorimo, pa ovome malo da pričamo, pa ovome da pametujemo, a nismo nekada svjesni ili zaboravimo na tu činjenicu da i sve to pomno bilježi. Subhanallah jedan vrlo jednostavan eksperiment napravimo kod svojih kuća. Kada naložimo vatru i dok je još malehna, stavimo malo ruku iznad i vidimo koliko možemo izdržati. Radimo za džehennem onoliko koliko možemo izdržati njemu. Neko će reći pa ne možemo ni sekunde jedne onda ne bi trebali ni jednu sekundu raditi za džehennem. Jer čovjek samo zato što zaboravi, haj misli, kaže Allah je milosti, pa doće Ramazan, ja ću se malo povratiti, onda ću postiti sve jedan dan, klanjat ću sve, ali mimo Ramazana, haj saba, pa kasno sam sinoć legao, dodugo, dokasno bio na, internetu ili pored televizije ili, ili na sjelu Aj podne, spojit ću ja to nekako kad i kindiju, ne mogu ni podne ni kindiju, pa ću ja kući sve to, kaže, ja ću to naklanjati sa akšamom ili A najgori su oni koji kažu, ma hajde, ne moram ni klanjati. Na osnovu našeg odnosa prema namazu se mjeri u stvari naš odnos prema Allahu i prema svim drugim stvarima u, u našoj vjeri. Zato je to bitan dio na koji stalno podsjećamo sve nas, jer prvo zašto ćemo odgovarati na sudnjem danu jeste jeste namaz. I zato kad insan izgradi tu odnos, onda se ima čemu nadati. Onaj ko ostavi toplu postelju u ovom sad pogotovo periodu, pa se abdesti i dođe u džamiju na sabah namaz. Allahu Nije isto kao kada je toplo, pa se abdesti i dođe u džamiju u majici kratkih rukava. Valja sada napustiti toplu postelju u ime Allaha i krenuti prema džamiji, želeći da nas Allah zaštiti i sačuva džehennemske vatre. I ni jedno dijelo, ni jedan dan, ni jedan trenutak u kojem imamo šansu uraditi neko dobro djelo, nemojmo propuštati jer upravo poslanik alihi salatu wasalam nas savjetuje itekun nara wa bi šiqi Štitite se od džehennemske vatre pa makar sa pola hurme. Nemaš da udijeliš kao sadaku nego pola hurme. Udijeli je, pa ti kažeš ma šta je pola hurme, stid me. Jeo jabuku i ti sad neko najđe, pola jabuke imaš, ma stid me, kaže ja jeo. Ma daj, ali iskreno ima Allaha, da želiš time da te Allah zaštiti od džehennemske vatre. Fa illem teđidu, fa bi kelimetin tajjibah. A ako nemate ni pola hurme da udijelite, onda kažite lijepu riječ. Subhanallah. Čuvajte se džehennemske vatre time što ćete govoriti ljudima lijepe riječi. Imate, nažalost, puno ljudi koje dok sretnete samo vam kukaju. Nikad im ne valja. U čemu god da su, Ibret je stvarno da imate ljudi interesantni, uvijek kukaju. I naravno, da to poslanik alaihi salatu wasalam posebno upozorava jer onaj ko kaže propao je svijet, kaže znajte da je on prvi propao. Jer vjernik treba da bude optimista, ali maksimalno da radi da mu bude bolje. Jer neko se našalio, kaže, znate li način kako ćete zaraditi preko Facebooka? Kaže, idite na moj profil. Izlogujte se i idite radite, Allah vam se smilovao. Tako ćete zaraditi. Ostavite Facebook, ostavite kompjuter, ostavite gluposti. Ako hoćete da vam Allah dana na faku, idi radi. Sjediti u kafani i svijeti kahvu ili sjediti na silu i pametovati svakome, a kad ti se ponudi nešto da radiš, ne mogu ja, meni je to previše naporno. Sad je hladno, trebam dugo stajati. Pa u čemu su bili naši očevi i naši djedovi? Kako su oni radili i kako su imali sabura i kako su se trudili? Da je čovjek kretao, kaže, iz sela svog ide u Zenici, radi na, u Željezari. Pješke ide po ovoj ciči i zimi, nije još nastupilo vrijeme sabah namaza, on kaže prolazi preko potoka ili rijeke, razbija led. Allahu akbar. Iz malina čovjek, Allah rametile, ja sam sjedio sa njim kad mi je to pričao. Ovo nije da mi je neko drugi kazao nekom drugom, nego mi čovjek priča da razbije led, abdesti se i klanja sabah namaz na snijegu. Allahu akbar. A nama Allah dao da sada imamo grijanje u džamiji, toplu vodu, da imamo sav ugođaj i ambijent, ali gdje su srca? Gdje je iman da kada puca vani od hladnoće i zime da te grije žar imana? Da želiš u ime Allaha uraditi dobro djelo. Gdje su srca? Da čovjek koji je u travniku živio kaže stid je bilo i sramota, ja džunup, nečist da obavim namaz, ali nema u kući kupatila. Ne mogu se okupati da obavim sabah namaz, ja iz kuće, kaže, u hladni potok ili rijeku, da li je to lašva kada je bila čista, okupam se, sav se tresem, ali opet Allah davao i sačuvao. Danas se ne trebamo izlagati takvom riziku, da se razbolimo, ali koliko je bitno da imamo srce, da imamo volju, da izgradimo kod sebe takav osjećaj da ako želimo da nas Allah zaštiti od džehennemske vatre, da nas zaštiti od kazne, uradimo ono što je do nas. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqvin, Allah uzvišeni kaže u 73. majtu sura Al-Waqi'a u značenju mi činimo da ona, ta vatra, podsjeća i da bude korisna onima koji konače. Kako je teško sada po ovoj hladnoći biti u prostoriji ako nije zagrijana. Ali pogledajte, vatra nas podsjeća. I zato kad je naložite, razmislimo malo. Jer Allah nam i navodi to kao primjer. Drvo koje, od kojeg ložimo vatru. Je li ga mi sami proizvodimo ili nam Allah to stvara? Odakle bi čovjek našao mnogo šta da nije milosti Allahove. I za kraj današnje hutbe želim vam prenijeti tako divan hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je naložio vatru. A onda su na njen plamen navalili leptirovi i insekti koji upadaju u nju. Pa on pokušava da ih spasi. Taj čovjek koji je naložio vatru pokušava da spasi te leptirove insekte, ali ne uspijeva i one mu izmiču. Ja vas hvatam za vrhove vaše odjeće, da ne upadete u vatru, ali mi vi izmičete. Ovu predaju prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, a bilježi je Buhari. Svrha i cilj hutbe petkom jeste upravo da i hatib sa mimbera opomene muslimane. I mi nastojimo, kao vidite u ovom primjeru kako poslanik Veselem navodi, da hvata za dijelove odjeće da spriječi ljude da idu u džehennem. I mi ne kažemo samo ne valja lagati, varati, ogovarati, krasti, alkohol piti, bludničiti, da ne valja Allahu druga pripisivati da je to najveći grije nego stalno pozivamo i kažemo dođimo u džamiju, okupljajmo se u onome što je okrilje Allahove milosti, nastojimo da zaslužimo Allahovu milost i oprost i da i sebe i porodicu svoju čuvamo od džehennemske vatre. Ali opet imate ljude kojima je draže da plate šeitan luke. Mora i platiti. I nije mu žao kada treba tamo platiti. Bilo da ide u kafane, bilo da ide u nekakve klubove, sada popularno. I zato mu nije žao. A kada mu kažeš da treba nešto uhajir dati, nekima imate dojam ko da želite zdrav zub vaditi. Zato što mu šeitan ne da. E, koliko mi možemo sebe odgojiti? Dakle, ovo je prilika da kada smo u džamiji, prisjetimo se vrijednosti koje su neprolazne i iz današnje hutbe uzmemo pouku da kada naložimo vatru, da joj se malo bliže približimo i da vidimo koliko možemo izdržati na dunjalu. A to je od 70 dijelova vatre Allah je samo jedan spustio na dunjaluk, a ostalo je 69 dijelova ostavio za, za džehennem. Maleni dio, najveća dunjalučka vatra i ona koju su naložili za Ibrahima a.s. pa je Allah dao da je jedino ta vatra promijenila svojstvo. Da nije pekla i pržila jer je Allah naredio ja naru kuni wa wasalamen ala Ibrahim. O vatro, budi hladna i spas ibrahim. Ja molim Allaha da spasi sve nas džehennemske vatre i naše porodice i sve iskrene Allahove robove, da ga u dovama svojim iskreno molimo da nam oprosti grijehe naše za koje znamo da smo počinili, za koje ne znamo, da nas potpomogne da namaz svoj čuvamo i redovno obavljamo, da djecu svoju Kur'anu podučavamo, da Allaha i njegova poslanika volimo i da se na putu dobra trajno sve do smrtnog časa angažujemo i da se radujemo nagradi koju je Allah pripremio iskrenim robovima svojim džennetskim perivojima. Molim Allaha da sve nas obaspe milošću svojom i nastani u džennetu. Amin. Ekulu ma semi'tum واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على